Yo yo yo, I'm introduce, introduce myself. J U N Q Y U. 충주에서 서울로 왔지. 어? 내 꿈을 이루기 위해 충주 사과가 짱이야.